Аллаһ күктәрҙе һәм ерҙе барлыҡҡа килтереүсе. Аллаһын субханаһу ва тааля тау башлап уларҙы юҡтан бар иткәнсегә саҡлы, уларға оҡшаш бер нимә лә юҡ ине. Кемдең ҡулынан килә был эштәрҙе эшләргә? Уның эштәрендә һәм мәхлүктәрендә һис бер мәғәнәһеҙлек яки етешһеҙлек тапмаҫһың.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 Hin Ar-Rahmandyň barlıqqa keltirüwinde hiç bir kilişsizlik görmeýsin. Яңынан ҡара, кәмселек күрерһеңме һин? Күҙ ҡараштарыңды тағы ла ике тапҡыр йүнәлтер. Һинең күҙ ҡарашың хәлдән тайып һәм арып кире ҡайтыр. Күктәр бөтә яҡлап бөтөн һәм етешкән һүрәттә. Төҫө, килбәте, бейеклеге һәм эсендә урынлашҡан яҡты йондоҙҙар, ҡояш, планеталар. Уларҙың ниндәй камиллыҡ менән бар ителеүе тураһында кешеләр бик яҡшы беләләр. Шуның өсөн дә Аллаһы Тәғәлә йышыраҡ шуларға ҡарап сикһеҙ киңлектәре тураһында уйланырға, фекер итергә ҡуша. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار Ул күктәрҙе һәм ерҙе хакыйҡат өсөн, кешеләр уның ҡөҙрәтен һәм бөйөклөгөн күрһендәр, һәм тик уға ғына ғибәҙәт ҡылһындар өсөн барлыҡҡа килтерҙе. Ул көндө төн менән, төндө көн менән солғай. Ул ҡояшты һәм айҙы кешеләр өсөн үҙенең әмеренә буйһондорҙо. Барыһы ла билдәле әжәлгә, ҡиәмәт көнөнә саҡлы йөрөй. Эй, ҡеүәтле, يرزقوسه شوي وقعتا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء يرده هرقا ترى ترغن أرن إتوسه هم كوكت بنا تبا قلوسه الله شوي الله سبحانه وتعالى أيتا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد بلدة ميتا كذلك الخروج ular o'zlari ustindagi ko'kka qaramanalarmini nechek biz uni bir ninday tiraklab kelish tüzünük hem yıldızlar menen maturlanık hem onun bir yetişsiz yeri la yok hem biz yerdi йәшәр өсөн уңай хәлгә килтереп йәйҙек. Һәм уның өҫтөнә тауҙарҙы һалдыҡ. Һәм уның өҫтөндә һеҙҙең өсөн файҙалы һәр төрлө ишле, ягъни парлы мәхлүктәрҙе үҫтерҙек. Һәр тәүбә итеүсе ҡолға иҫкә төшөрөү итеп. Уларға ҡарап, кәферлек һуҡырлығын асыусы һәм күҙҙәрен асҡан хәлдә беҙгә ҡайтыу сәбәбе итеп бар иттек. Беҙ күктән мөбәрәк һыуҙы төшөрҙөк һәм уның менән баҡсалар, уңыш орлоҡтары үҫтерҙек һәм тәлгәшле бейек пальма ағастарын ҡолдарға ризыҡ итеп. Һәм беҙ һыу менән үлек ерҙә тергеҙҙек. Шул уҡ хәлдә ҡәберҙәрҙән сығыу ҙа буласаҡ. Һыу менән үле ерҙе терелткән кеүек, һеҙҙе лә ҡәберҙәрҙән терелтеп сығарасаҡбыҙ. Ысынлап та, Аллаһ күктәрҙе һәм ерҙе барлыҡҡа килтереүсе. Кемдеңдер ҡулынан киләме шул эштәрҙе эшләргә? Дөрөҫлөктә, тик уларҙы эшләүсе генә уларҙың Раббыһы булырға хаҡлы. Шуның өсөн дә тик ул үҙе генә ғибәдәткә лайыҡлы зат. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай уҡ әйтә: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين Ул һеҙ күрә алырҙай һис бер терәкһеҙ күктәрҙе барлыҡҡа Унан башҡалар нимә барлыҡҡа килтерҙеләр һуң? Күрһәтегеҙ миңә. Эйе, ялған илаһтарға табыныусы залимдар, асыҡ аҙашыуҙа. Аллаһ йондоҙҙарҙы һәм галактикаларҙы, ҡояшты һәм айҙы, көндө һәм төндө бар итеүсе. Ул күк көмбәҙендә булған һәр нәмәне, шулай уҡ ҡояш менән айҙы бар итеүсе. Был ике яҡтыртҡыс кешелектең мәнфәғәте өсөн хеҙмәт итәләр.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 Һәм һеҙгә йыл һандарын иҫәпләп белеү өсөн һәм хисаплау өсөн уның урындарын, ягъни фазаларын билдәләне. Буларҙың бөтөнөһөн Аллаһ хаҡлыҡ өсөн, тик уға ғына табынһындар өсөн бар итте. Белгән кешеләргә ул үҙенең аяттарын аңлата. Ысынлап та, төн һәм көн алышыныуында һәм Аллаһтың күктәрҙә һәм ерҙә ҡылған нәмәләрендә тәҡүәле кешеләргә аяттар. Шулай уҡ Аллаһы Тәғәлә әйтә: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار Һеҙгә төн менән көндө буйһондорҙо һәм тырыш хеҙмәтсәндәр итеп, ҡояш менән айҙы буйһондорҙо. Аллаһы Тәғәлә әйтә: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون Аллах һеҙгә ял итеү өсөн төндө һәм күреү өсөн көндө яһаны. Ысынлап та Аллаһ кешеләргә юмартлык иеһе. Әмма кешеләрнең күбесе шөкр итмәйләр. Бул һеҙҙең Роббығыз Аллаһ. Барлык нәмәләрне барлыкка килтерүсе. Унан башка хак илаһ юк. Ни тиклем алдана һыгылһын. Куяш, ай, йондоздар, шулай ук башҡа күк исемдәре барыһы ла Раббыларының илаһи хөкөмдәренә буйһонғандар һәм ғаләм эсендәге йәшәйешкә, шулай уҡ ерҙәге тормошҡа, айырыуса кешенең тормошона, уның кәйефенә, уның эштәренә, сәфәренә, башҡалар менән аралашыуына, ир менән ҡатын араһындағы мөнәсәбәттәргә һис бер тәьҫир яһамайҙар. Шуның өсөн дә йондоҙҙарҙың үҙҙәренән үҙҙәре кешенең яҙмышына тәьҫир итә тигән фекер бик ҙур һәм ҡурҡыныс хата. Кешеләр хатта шундай мескин хәлгә калып яшәүҙәрен һиҙмәйенсә, үҙҙәренең эштәрен шул йондоҙ нәмә прогнозына ҡарап эшләйҙәр. Хатта ғаилә төҙөр өсөн шул йондоҙ нәмәгә ҡарап үҙҙәренә тап килерлек ир йәки ҡатын эҙләйҙәр. Тап бына ошо нәмә Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә беҙгә эшләүҙән тыйған ялған илаһлаштырыу. Тап ошо нәмә шәриғәттә ширк тип атала. Тап ошо нәмә менән Аллаһы Тәғәлә риза түгел. Кешеләрҙең яҙмышы тик Аллаһтың ғына ҡулында. Нимә теләй, шуны эшләй ул ҡулының яҙмышы менән. Ә йондоҙҙар уның тик фәҡир ҡолдары ғына. Уның идараһынан тыш һис бер хәрәкәт, һис бер секунд йәшәй алмайҙар. Улар беҙҙең кеүек Раббыларына мохтаж мәхлүктәр. Тап бына шуның өсөн илаһлаштырыуға һәм ҡолдарҙың ғибәҙәттәренә тик бер Аллаһ үҙе генә лайыҡлы. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون Ул ер һәм диңгеҙ ҡараңғылығында юл табыу өсөн һеҙгә йондоҙҙарҙы яратты. وأنه هو رب الشعرى һәм ул asıb yıldızın Раббыһы. Ул уны бар itəvsə, уның хужаһы, уның mənən идара itəvsə. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون كن هم تن قياش هم آي айға сәждә ҡылмағыҙ. Әгәр һеҙ тик уға ғына ғибәҙәт ҡыла торған булһағыҙ, уларҙы бар итеүсе, Аллаһҡа сәждә ҡылығыҙ. Тимәк, йондоҙҙарҙың тәғәйенләнеше, сәфәрҙәрҙә аҙашмаҫ өсөн уларға ҡарап юл табыу. Ҡайҙа төньяҡ, көньяҡ ҡайҙа икәнен белеү өсөн бар ителгәндәр. Әйтеп үткәнсә, Ҡөрьән Кәрим кешеләргә был донъя менән дөрөҫ ҡулланыу өсөн яҙылған ҡулланма. Һәм йондоҙҙарҙы бар итеүсе беҙгә уларҙы нимә өсөн бар итеүе тураһында һөйләй. Шулай уҡ икенсе аяттарҙа уларҙың башҡа тәғәйенләнеше тураһында ла иҫкә алына. Йондоҙҙарҙы, күк кисемдәрен Аллаһы Тәғәлә уларҙың йөрөштәренә, хәрәкәттәренә ҡарап, әле иҫкә алынған нәмәләрҙе белеү өсөн бар иткән. Мин хәйфү тәсир, лә мин хәйфү тәъфир. Уларҙың йөрөштәрен, хәрәкәттәрен өйрәнер өсөн бар өсөн түгел. Улар бер кемгә лә бер нисек тә тәъфир итмәйҙәр. Тик шайтан ғына шул ғәмәлдәрҙе төрлөсә биҙәп күрһәтеп, ахмаҡ бәндә бала сағаны алдаштырған кеүек, диндәрен өйрәнмәгән наҙан кешеләрҙе алдай. Шулай итеп, беҙ хәҙер йондоҙҙарҙың ҡулланышын белдек.